по дарозе у вільню дарогі вечныя дарогі знаць вам спрадбеку самі богі калі красёнцы жыцця ткалі і ваши лёсы вызначалі няма канца вам не супыну вы живы кожную часіну то задуменны, смутна строгі, як след захованай трывогі, то поўны чараў спадзявання, то страхаў цёмнага знікання, калі душа свой лёс прачуе і ноч нябыту зацянюе. Дарогі цёмныя дарогі, вы так маўклівы, вы так строгі, хто вас аблічыць? Хто возмерыць, Хто вашы звівы все праверыць, Хто ваши ходы абшукае, Бо ўсё сваю дарогу мае. Я не зайздрошчу тым з вас братці, каго спрадвечныя закляцці не парушалі, не тамілі, цяжкім каменем не білі і для каго ўвесь гэты свет ёсць аднае цялежкі след, пытанне толькі дабрабыту, дзе ўсё прыводзіцца к карыту і гэта ёсць адна дарога, апроч яе няма нічога. Не, духу волі плынь жывая такога ладу не прымае і не прыхіліцца ніколі да гэтай лішні з простай долі, Бо свет і жыцця, многолучный, і многавобразны, выключны, таемна схованы, цікавы і разнастайны іх праявы, дзе кожны момант хвалі новай нам штось гуторыць сваёй мовай, для сэрца і для разумення, дзе поўна всё свайго значэння, прыгоства, чар і глыбіні, дзе граюць вечныя агні, дзе патаемныя крыніцы звіняць як струны за раніцы. І толькі шкода абмяжован ты круг жыцця і ў путы скован варожым поясам спавіты, садканым злыднямі ў трыніты, з прыбітай цёмнаю пячаццю, як подзалежнае закляццю. Я знаю, скончыцца дарога, бо ноч нябыту, ноч аблога сачыць наш час, А дня раджэння сляпымі зрэнкамі зацьмення, як дух закляцця дух праклёну. Ды покі круг мой не замкнёны, я зноў хачу, зірнуць назад пад тыя стрэхі родных хат, дзе зачалася пуцявіна дзяцінства светлая часіна. Дарогі, вечныя дарогі, Не вечна ж ходзяць па вас ногі. Ды так, зрабілі і пачатак тры соткі дадзены ў задатак. Няўжо то праўда, невяроза Няўжо конец табе пагроза і вечны ціск под панскім ботам і страх знайсці конец под плотам Няўжо то правда нясненне і мара ідзе у ажыццяўленне Цяпер няма назад адходу скідай з дарогі перашкоду ні перад чым не запыняйся і з гэтай спадчынай сквітайся что асталося ад бацькоў зямелькі некалькі шматкоў і толькі трэба ісці станоўка адно хай думае галоўка як абярнуцца тут лаўчэй каб справу выканаць хутчэй а першым делом справа пільна паехаць трэба ў банк у у вільню навесці спраўкі сёе тое ці э, разрашэнне там якое. Аб гэтым шмат тут гаварылі. І ехаць дядьку прысудзілі. Убраўся дядька як у свята сказаць не вельмі зухавата. Пельчак быў простага суконца і той весь вырыжаў ад сонца. Кашуля зрэбна але бело, а шапка козырам сядзела, хоць і зналася добра з горам. А боты вымазаў ён з дором, а на кіёчку за плячамі вісела торба з кутасамі. У торбе хлеб кавалак сала з кішэні люлька пазірала, таварыш верны і нязменны, і з тытуном капшук раменным не зухавато, але гладка на ім ляжала ўся апратка. Вось дядька ўжо маргі мінае і ўдаль задумай паглядае, ідзе, Нажыта погляд кіне на нівах сэрцам адпачыне ідзе далей, і зноў сцігае дарога гэта немалая. І думаў дядзька, каб танней як, хоць бы за 35 копеек, А чым танней, тым лепш вядома, далей ад'ехацца ад дому. У дядзькі ў столбцах быў дружака, вакзальны стораж, Доніс драка. Ён машыністаў знаў каротка: « Кандуктар чыха, яго тётка, а з качагаром жыў як з братам і быў канторшчык яго сватам. З тэлеграфістамі ён знаўся, а з дзядзькам летась сябраваўся, падумаць толькі, чуть не шышка. Из аднаго яны кілішка ў тёткі гені выпівалі і разам восі яны кралі і гэтай думкай як бы хваляй подхвачан дядькам чэша далі згу узгорка ўніз і зноў на ўзгорак як бы па хвалях лёгкі корак але не не да і смутна стане як ён палі вакол агляне і гэты лес мугой засланы і родны нёманы курганы і і хвайнякі і грушы ў полі, як бы не бачыў іх ніколі. І блізкі сэрцу яго сталі малюнкі гэтай роднай далі. І нейкі смутак жаль нахлынуў, як бы надоўга іх пакінуў. Ідзе наш дядзька разважае, і лес сустрэнаўку міная. Праходзіць грэблю і балота, Лажилось солнце позолота наверх лесов чырвоным шляхам, и ночь панурым своим гмахам у змрок низины спавівала и сон на землю навявала. Вось кончен лес, і столбцы блізка. Туман на возера лёг нізка, вода шумела каля млына, свістала голасна машына, а там за возером, як струнка, пролегла роўненька чыгунка. Вось пераезд даўно знаёмы. Правей вакзальныя хоромы, Антось зварочвае направа, да ідзе на станцыі рухава. Усё там кіпіць, быў час разрух, існуюць служачыя, як мухі, гудуць. Шумяць бы вуллі пчолы і ходзяць шумна балаголы, каменя цёсы з малатамі. Гандляркі бегаюць з кашамі. У ліхтарах агні трапечуць а гандляры крычаць, чабечуць і б'юць у грудзі кулакамі, як бы забіць хацелі шмульку. А дядзька паліць сваю люльку сядзіць, другую накладае і свайго сябра выглядае. А брат Антоні дядзька чуе, глядзіць, аж драка сам шыбуе, ідзе ківае галавою і газы пахнесе з сабою. Здароў, брадоні, з дядька рады, сябру ківае для нарады, скажы мне, браце, ці не можна. Пры гэтым дядька асцярожна прыгнуўся к донісу, замяўся, Ды Доні зразу дагадаўся, што за патрэбу мае сябар, дык ці э, не можна б мне э, за хабар крык э, ху паехаць на машыне. А вось пастой. Хай люд адхлыне кур'ерскі пройдзе, а тым часам мы перамовімся з уласам спакойны будь. Мы ўсё бладзім хоць на таварны, а пасадзім. Дык ты, брат Доніс, постарайся, будь пэўны брат, не сумнявайся, з казамі мы на торг паспеем. У гэты момант лютым змеем ляціць кур'ерскі, затрыжалі ўсе шыбы ў вокнах на вакзале, увесь народ урасмятнуўся і дядька наш не глянуўся, як і яго людская хваля несла бы шчэпку ў перавале, як бы хто іх тут страшна спудзіў. Плячук тут дядька прынапрудзіў, крутнуўся моцна навакола, чуть з ног не збіўшы была гола, ды наступіў на бот пад панку затоміж цел прабіў палянку. Ён гэтым моцным паваротам у цвёрды грунт упершись ботом. Званок другі і зараз трэці і дрыгнуў поезд быццам чэрці яго сярдзіта скаланулі. Дож цэлы іскар сыпанулі і страшным рогатам заржалі ды з дымам, Далей паімчалі. Вакзал пусцеў, люд распаўзаўся, Антос сядзеў, абасланяўся, балелі ногі, унікла сіла спаць, так моцненька кланіла. Ну што, Антоні, рыбу будзеш, заснеш брат, потым і не ўзбудзеш. Хадзем, брат, вып'ем, пагаворым, сябры выходзяць крокам скорым сядзяць за півам выпіваюць аб розных справах разважаюць а піва ім вяселіць душы і чырванеюць у іх мушы а праз кароткую хвіліну антос садзіўся на машыну на паравозе без білета чхаў да баранавіч да света відаць, у добрую часіну збіраўся дядзька ў пуцявіну. У баранчах налучыўся, кандуктар добры. Ён згадзіўся давесці ў вільню дядзьку сходна. Уздыхнуў тут дядзька наш свабодна і азіраючись трывожна ў вагон шыбуе асцярожна, куды кандуктар тыкнуў пальцам. І вось наш дядзька едзе зайцам. Тым часам сонейка ўсхадзіла, палёў з горкі залаціла і белаватаю смугою туман навіснуў над вадою. Вагон бітком набіт народам, І мчыцца поезд поўным ходам і толькі пыл ён падымае, як ад табакі дядька чхае. Пайшоў кандуктары вачами, шукае торбу з кутасамі стхарыўся дядька ў куточку і торба з ім на тым кіёчку, з якім наш дядька пехатой учора ішоў адзін душою. Не спаў ён праве цэлай ночы, На свет глядзець не хочуць вочы, Гава сама гуляе, машыне тахты выбівае. Наніз падзе назад рванецца, туды-сюды яна качнецца і грукне ў сцену, як дурная, як толькі карк яе трымае. Так на вяселле маладуха, калі датне яе сівуха, забудзе ўсё дый пойдзе ў скокі і чэша дробна руки ў бокі, не чуе долу под нагамі і плешчаў тахт яна рукамі. Лягаш у дядьку цікаваўся, і як з ім толькі параўняўся под бок штурхнул яго рукою моргнуў паклікаў галавою схапіўся дядька наш праворна і за кандуктаром пакорна ідзе ён стомлены заспаны не раз хінуўшыся як п'яны прывёў ён дядзьку ў карыдорчык абодвух іх трымае ворчык ідзі сюды кандуктар кажа я буду сам стаять на стражы і ідзе контроль дык ты схавайся сядзі цішком не адзывайся не кашляй моцна і не грукай і з гэтай мудрай навукай кондуктор дзверы адчыняе хітра пломбу ён знімае засадіць гвост ключом пакруціць а страха ж вочы дядьку муціць і губах ходзіць быў жаробкі тым Часам дзверы бруднай топкі ўраз адамкнуў кандуктар лоўка і зачыніў быў клетцы воўка, запхнуўшы дядзьку чуць не сілай да да гэтай дзіркі апастылай. Ступіў наш дядзька крок, спыніўся. І свет яму тут зачыніўся. Стаіць як дурань небарака. Куды ж ты ўпхнуў мяне вужака? бодай ты спрах сваёй нарою гамоні дядька сам сабою ну ж удружыў гад Вось усунув і ў цёмны кут ён злосна плюнуў ах вэй что гэта ці сляпай ты то ж тут жа мы з кутка сярдзіт ты пачуўся голас чалавечы аж узняліся ў дядзькі плечы ды каб схаваць што ён спужаўся спакойна дядька адазваўся о гэта вы На што ж пад сліну было вам ставіць абразіну? Тут толькі стаў ён прыглядацца, Зайцы сярдзіта мітусяцца. Яны даўно ўжо там стаялі, як мышы з норак выглядалі. Пярэдні з іх такі вяртлявы, яшчэ ўсё цёрся аб рукавы. Было ўсё чорна тут ад сажы, насілась густа пылу пража одно акенечка і тое глядзела цьмяна на сляпое. А чесната, не стаць не сесці, тырчы як пень на адным месце. Але сяк так прымайстраваўся наш падарожны каля печы, размяў крыху грудзіну, плечы і закурыць нарыхтаваўся у кут, паставіўшы крывульку, дастаў капшука, гледзеў люльку, прадзьмоў цыбук, задаўшы смроду, аж пасажир сівабароды, Даўно ўжо ён на дядзьку дзьмуўся, шмаргнуўшы носом, адвярнуўся. Але наш дядька не шманае. Тытун у люльку накладае, Тытун быў свой, а не куплёны, і драў ён горла, як шалёны, як казаў у нас дзе мешка, по галаве біў як даўбежка. Тытун быў хвацкі адмысловы. І не адзін курэт здаровы, хваціўшы дыму галтнячэўку, як бы спірытусу кватэрку і чхаў і пырхаў з паўгадзіны і выціраў з вачэй слязіны. Аж пуп яго трашча вырваўся, Ён бесарабскім называўся: Тытун той дядзькаў самавіты. Як чорт быў дым яго сярдзіты. Наклаўшы люльку, выняў скалку. Адкалупіў ён цыру галку і гасіць крэсевам, і скрынкі, як залаценькія пылінкі з нягромкім трэскам узвяліся, на цыр багата паліліся. Вось дядька люльку раздзімае, цыбок хрыпіць, пішчыць, спявае. Дым усё большымі клубамі звісае ў дядзькі над вусамі, І вось як люлька разгарэлась курыць давно яму хацелось набраў ён дым у рот паўнюткі цягнуў не меней паўмінуткі і клуб як скоміна пускае Нясецца дым насы зрывае, зайцам духі ён забівае, і мух тым дымам даняло, гудуць жалобна б'юцца ў шкло. Падняўся кашаль між зайцамі, усе зашморгалі нас самі. Ой, фе, не вытрываць, ратуйце! Хоць нашу старасць пашкадуйце, крычаць зайцы ўсе ў адзін голас, і на бародах скубуць волас, а дядька, пыхкае клубамі <laughs> і смех хавае под вусамі. Ды ў гэты момант з коридора пачуўся голас кандуктора і груку дзверы кулакамі й ты там торбаскута самікуга чорта ну гэта смалееш ты мне вагон увесь разваліш пакінь курыць бо і праз дзверы праходзяць дым сюды без меры але і дым аж з ног скідае ну просто нос табе зрывае. Кантроль даў Бог прайшоў удатна. Вайшлі ў вагон і так прыятна ў вагоне дзядзьку показалось. Прад ім раўніна расцілалась палёў засеяных хлябамі. Загоны стройнымі радамі антос у вочы весялілі і на працягу цэлай мілі узад пачціва адхадзілі і расступались прад машынай, як кавалеры прад дзяўчынай ці як прад цвёкрам маладзіцца. Яна ж, як вольная араліца ляціць стралою грозна дыша і сівым дымам цяжка пыша і кожны міг каля чыгункі з'яўлялись новыя малюнкі слупы мільхалі верставыя дорожки сцежачки крывыя што чуюць заметна з-паміж збожжа веліся і стужкаю прыгожа лясы гаёчки вынікалі церквы вежамі блішчалі у жывых вянках бяросы клёнаў и і пакручастых рэчак гоны і мігацелі сёлы дворы, сады, курганы, касагоры. О то разгон і шыр якая сабою дядька разважае, зірнеш, не згледзіш канца краю. І гэта ўся зямлі армада, гаспадара цара, аблада. Вялікі ён багач на свеце, Ды толькі бедны яго дзеці. Ядуць хлябок яны з мякінай, зайцамі ездзяць на машыне, які я двора, Божа мілый, А ўсюды бедны люд пахілы кішыць гаротны ну, як мурашкі, і ўздых задушаны ды цяжкі гатоў з грудзей яго прорвацца, на гоман думак адазвацца. Эх, дзецца людзям бедным недзе. І успомніў дзядзька, куды едзе і што яму ў той вільні трэба. Эх, цяжка ты скарынка хлеба. Пакуль пачуеш кроплю сілы, то банк мо выматае жылы налогам, гербавым там зборам, Не развітаешся ты з горам і пусціць жыць, бадай не голых. У гэтых думках невясёлых Антось да вільні пад'язджае і свой гарнітур папраўляем.